بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ووأى يأي كوقى يقي وأوى يأوي أيا كشوى يشوي شيا إلى الآخر Evet İzzi'den 49. dersimize geldik. Mehmuz konusunu okumaya devam ediyoruz. Ve ve a ye'ide kalmıştık. Ve a. Aslı ve e ye. Ve e ye. Ye'i aslı yev'iyu. Ne gibi? Ke veka yeki. Vekaya yevkiyu gibi. Vekaya yevkiyu. Yani bir yandan verise yerisuya benziyor. Vav'ın hasfedilmesi. Hani misalde yef'ilu. Misali vavi yef'ilu veznine gelince cevap atılıyordu ya. Şimdi bu da ve eye yev iyudur. Ve eye yev iyu. Vav'ı niye atıyoruz? Çünkü misali vavidir. Vav ya meftuha ile kesre lazime arasında vakı olunca gidiyordu. Ha. Ve a aynı zamanda bakın hem misal hükmünü taşıyor. Çünkü başının vav, misali vavi. Hem mehmuz çünkü ortası hemze. Hem de nakıs hükümlerini içeriyor. Çünkü sonu harfi illet ya. Demek ki ve'a ye'i ke vaka yaki. Vaka yaki gibidir. Yani e, çekimi yer mi gibidir. Ama vavın atılması da yerisu gibi. Aynen vav atılıyor. Ve yaki gibi. Vakaya yakiyu. Yevkiyudur aslı. Vakaya yevkiyu oluyor. Vaka yaki. Vaka yakinin çekimi neyse ve'a ye'inin de çekimi aynıdır. Ve e ye yev'iyudur aslı manası da ve'a vaad etti manasında. Vaad etti. Ve'ade manasında yani. Ve, vaad etti. Ye'i vaad eder. Bu tamam. Bunu aynen vakayaki gibi bütün çekimlerini vakayaki gibi yapıyoruz. Ve eva ye'vi. Eveye ye'viyu aslı. Eveye ye'viyu ev yen. Ev yen. Evet. Eveye aynen remeye gibi rema yapıyoruz. Eva oluyor. Ya harekeli makabli meftuh. Elife kalbetik eva oldu. Ye'vi, ye'viyudur. Yanın üzerindeki damlayı attık. Yermiyu gibi. Yermi nasıl oluyor? Bu da ye'vi oluyor. Eyyen ise evyendir. Evyen. Evyen. Ha, vavlaya ikisi aynı kelimede gelmiş. Vavlaya ikisi aynı kelimede gelmiş. İkincisi sakin şey asla birincisi sakin. Çünkü kural budur. Birincisinin sakin olması. Vavla'ya aynı kelimede gelmiş. Birincisi sakin. Ne yapıyoruz? Vav'ı yaya çeviriyoruz. İdgam e, eyyen oluyor. İdgam yapıyoruz. Eyyen oluyor. Ne gibi? Keşeva yeşvi şeyye. Aynen. Şeva yeşvinin çekimleri falan ne idiyse aynen bu da aynı. Şeva yeşviyi gördük zaten. Şeva yeşvi şevyen idi. Şeyyen oldu. Şeyyen oldu. Hatırlayın. Şeva yeşvi şeyyen neyse bu Eva ye'vi eyyen de aynıdır. <clears throat> Bunun manası sığındı manasında. Eva. Eva sığındı. Ye'vi sığınır. İnşallah <coughs> Kur'an ileride Kur'an'ı anlarsınız. Ashab-ı Kehf kıssasının anlatıldığı Kehf suresinde fe'vu ilel kehfi fe'vu sığının. İşte aslı e, i e vu'dur. i e vu. İd, idr, e, idrabu i e vu'dur aslında. Evet. Onu inşallah göreceksiniz Kur'an'da. İşte fe'vu sığının. Orada fa gelmiş, vasıl olmuş, o hemze gelmiş. Aslında tabi i iu. Fe'vu oluyor iu. Oradaki hemze yaya çeviriyoruz. Bunu biliyorsun. İ'u. İ. İkinci hemze yaya çevir. Ama fe gelince tekrar geri dönüyor hemze. Fe'vu oluyor. Neyse eve sığındı ye'vi sığınır eyyen sığınmak keşevayeş bir şeyen. Vel emru iwi işvi gibi. İ'vidir aslı. İ'vi o ikinci hemze ya harfine çevriliyor. İ'vi oluyor ke işvi. Ve ne'a yen'a bu da fe'ale yef'aluh babıdır. Fe'ale yef'alu. Ne'eye yen'eyu. Ne'eye yen'eyu. Kera'a yer'a. Ra'a yer'a gibi yarıda gibi çekiliyor zaten aynen. Evet. Aynen ra'a yer'a gibi yani radiye yarda estağfurullah radiye failedir. Radiye failedir madisi. Bu ra'ayedir. Bu ra'ye değil. Ra'aye. Ra'a yer'a. Ra'a yer'a. Madisi radiyeye benzemiyor ama mudara radiyeye benziyor. Yer'a yani yarda gibi. Mudara yerda'ya benziyor ama madi e, radyaya benzemiyor. Çünkü e, radyanın radyadır, bunun ra'ayadır. Ra'a oluyor. Evet, ne'a yen'a ke ra'a yer'a. Bu da ra'a yer'a gibidir. E, manası ise uzaklaştı. Uzaklaştı manasında. Ne'a uzaklaştı, yen'a uzaklaşır. Ra'a yer'a gibi ra'anın manası e, güttü. Yani çobanlık yaptı. Güttü mesela. Ra'a. Ra'a zeydün. Zeyd çobanlık yaptı. Yani e, koyun güttü mesela veya keçi güttü veya hani hadise geçiyor kullukum ra'in. ismi fail ra'in. Ra'a ismi fail ra'in. Kullukum ra'in. Hepiniz çobansınız ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti. Ve hepiniz sürünüzden sorumlusunuz. Ve kezalike kıyasu ra'a yer'a. Ra'a yer'a da aynen bunun gibi. Ra'a yer'a gibidir. Ve kezalike yine kıyasu ra'a yer'a. Aslı ra'ye yer'a yer Yer'eyu. Bakın re'eye gördü manasında. Manası gördü. Re'eye oluyor re'a. Re'eye ya harekeli ma kavli meftu elife kalbettik. Re'a oldu. yer yer Yer'eyu oluyor yer a yer'a. Yer'eyu. Ya harekeli ma kavli meftu elife kalbettik. a oldu. Lakinnel arabe. Lakin burada bir husus var. Bir durum var. Lakinnel arabe. Lakin Arap kad ictemaat. Kad burada gerçekten manasında. Kad yani gerçekten, hakikaten ictemaat, içtima etmişler, toplanmışlar, yani ittifak etmişler. Buradaki içtimaat yani ittifak etmişler. Birleşmişler yani. Ne üzere birleşmişler? Ala hasfil hemzeti hemzenin hasfi üzerine birleşmişler. Min mudarihi bu re'anın mudara'ından. Re'a yer anın mudara'ından yani yer adan hemzenin atılması hususunda Araplar ittifak etmişler. Neye dayanarak yani bir kural mı var böyle? Hayır. Böyle bir kural yok. Eğer böyle bir kural olsaydı ne a'dan da atılırdı. Mesela re'a yer'a aynen ne'a yen'a sigasındadır. Aynen. <clears throat> aynen onun gibi e, bütün her şey aynen onun gibi ya. Mesela ilk harfi bunun sahih, onun da sahih. Orta harf hemze, onun da hemze. Son harf illetli, onun da illet. Yani tıpkı ne ayena. Vezin de aynı. Feale yef'alu bakın. Bab da aynı. Üçüncü babtan. O da ne ayen a da üçüncü babtan. Bu da feale yef'alu babından yani. Ama bundan hemze atılmış. Bundan hemze atılmış. Niye atılmış? Araplar atmışlar, kullanmamışlar. bunun hemzesini Yani bir şeye mi kıyaslamışlar? Böyle bir kural mı var? Yok. Atmışlar. Canları öyle istemiş atmışlar. Kesinlikle bunun emzesini kullanmıyorlar. Göreceksiniz inşallah e, İzzi'nin şerhinde yani şiir zarureti hariç, o zaruri durumlar hariç. Ama onun dışında kesinlikle mudara'ta bu re'anın hemzesi gidiyor. Ne oluyor peki? Yer'adır ya. Yer'a. O hemzenin fethasını makabline veriyoruz. Hemzeyi atıyoruz. Yera kalıyor. Yer'a oluyor yera. Yer'a yani görür görüyor manasında e, hemzeye atıyoruz yara oluyor. Evet demek ki Araplar bunu atmışlar. Tabi çok kullanıldığı için yani bu çok kullanıldığı için kesreti istemal olduğu için bunu atmışlar. Hatırlayın <coughs> imma tereyinne o dersi hatırlayın. İmma tereyinne Orada hani nünü tekit konusunu okuyunca imma tereyyinnenin aslını yaparken hemze hemzeyi atıyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam ben orada demiştim ki hemzenin ni için atıldığını ileriki derslerimizde öğreneceksin. Orada sebebini söylememiştim. İşte burada öğrendik. Yani orada imma tereyinne'deki hemzenin atılış sebebi Araplar bunu attıkları için. Herhangi bir kaide bir kurala dayanmıyor. Bunu öyle özel olarak bunu böyle kullanmışlar. Yani bunu buna has böyle bir özellik vermişler. Biliyorsunuz hani az çok öğrendiniz. Bazı yerlerde Araplar kaide kural olmadığı halde tahfif için veya bazı yerde kurala aykırı tek tük istisna durumlar var. Onları hep göreceksiniz inşallah. Sarfta da var, nahuda da var. Evet, imma neyi hatırlayın. Hatırlamıyorsanız o dersi tekrar dinleyin. Orada hemzeyi atıyorduk. Niçin atıyorduk? İşte bunun için atıyoruz. Fiili mudare olduğu için mudarete hemze atılıyor. Ra'da. Ama diğerlerinde değil ha bak bunu bilir. Mesela ne ada aynı şekil, aynı mehmuz, aynı tip, aynı kalıp, aynı vezin her şey aynı ama orada atılmaz. Bu reaya has bir şeydir. Fekalu yara Bakın yara idi. Hemze'yi attık yara oldu. Tabi Hemze'nin fethasını makabine veriyoruz mecbur. yara yara yara yani aynen yarda gibi çekiliyor ama dikkat edin. Yarda. Tabi burada şimdi yardadaki dat harfi aynı fiildir. Bakın. Yerda'daki dat harfi aynı fiildir ama buradaki re harfi faul fiildir. Yani burada bizim faul fiilimiz oradaki dat harfinin vazifesini görüyor. Nasıl ki yara bakın yerda, Orada eliften önce dat var. Burada eliften önce re var. Tek fark bu yani. Yarda gibi çekiliyor aynen. Aynen yarda gibi. Hani yardaya benziyor ya nakıslık yönünden. Nakıs ve yef'alu babında olma yönünden, Bu yönden yardaya benziyor ya kolay öğrenesiniz diye çekimli. Onun için söylüyorum yardağa benzetiyorum. Ama tek var yardanın aynül feili yerinde da, dat harfi. Bunun aynül feili gitmiş hemze. Aynül feilin yerine ne kullanılıyor? Faal feil. O görevi faal feil yapıyor. İşte yara, yara yani bak yarda yarda yani gibi. Aynen. Yara yara yani yaravne. Yarda yarda yani yardavne gibi. Aynen. Yara yara yani yaravne. Tera tera yani terayne. İşe yarayne. Tera tera yani yarayne. Tara tara yani taravne. Tarayna tara yani tarayna. Era nera. Aynen yarda gibi çekilir dikkat ederseniz. Ve ittefaka. Tabi aynen yardadaki gibi benzeşme de olacak. Nedir? Ve ittefaka ittifak etmiş. İttifak etmiş yani aynı olmuş. Eşit olmuş. Fi hitabil müennesi müennesin hitabında yani müenneslerin muhatabında ne? Lafzul vahideti vel cem'i. Tekil ile cem' ne olmuş? Tereyne, tereyani Tarayna Dikkat edin. Tarayna sen görürsün ey bayan. Tarayna sen görürsün, sen görüyorsun ey bayan. Diğer Tarayna siz görürsünüz ceme. Birisi müfrede müennesi muhatabe, biri cem'e müennesi muhatabe. Bakın tereyne, tereyani Tarayna. Ha, eşit. Demek ki müfrede müennesi muhatabe ile cem'e müennesi muhatabe ikisi de Tarayna oluyor. İkisi de tarayna oluyor. Lakinnel vahidete lakin müfredi müennesi vahidenin müfredi müennesi muhatabenin vezni nedir? Tefeynedir. Cem'en ise tefelnedir. Burada ben hiç anlatmasam da çıkarabilirsiniz. Biliyorsunuz çünkü bu gibi durumlara alıştınız artık. Ama yine de anlatalım biraz. Tarayna'nın aslı nedir? Ter-e-yine. Ter-e-yine. <coughs> <coughs> Tef'aline. Evet terdâyîne gibi yani aslı. Veya tef'alîne, teftâhîne biliyorsunuz bunları. Şimdi ter'eyine bakıyoruz. Ter'eyine ne yapıyoruz? Hemzeyi atıyor muyuz? Atıyoruz. Ter'eyine oluyor ne? Ter'eyine. Ter'eyine. Lamül fiili de atıyoruz. Niye? Çünkü hatırlayın burada nakısın hükmü de geçiyor ya. Çünkü bir yandan da bu nakıs. Bir yandan mehmuz bir yandan nakıs. Lamül fiili atıyoruz. Müfredi müennesi muhatapta atıyorduk. Ne kaldı? Tereyne kaldı. İşte tereyine lamı da attık. Tereyne kaldı. O kesreli yadır. Lamül fiil oradaki kesreli ya. Onu da attık. Tereyne kaldı. Vezin nedir? Tefeynedir. Niye? Niye tefeynedir? Çünkü hem aynül fiili atmışız hem lamül fiili atmışız. Bir faul fiil kalmış. Oradaki ya da ne alametidir? müfredi müennesin muhatap olma alametidir. Zamirdir yani. Tefeyne kaldı işte. Tereyne tefeyne. Aynül fiilde gitmiş, lamül fiilde gitmiş. Aynül fiil niye gitmiş? Çünkü Araplar ra harfini atıyorlar mudaraten. Tereyine idi, tereyine kaldı. Lamül feili niye attık? Çünkü nakısın lamül feili atılıyor bu sigada. Tefeyne kaldı işte. Tefeyne. Buradaki ya müfredi müennesi muhatap olma alameti yani zamir. Tefeyne. Vel cem'en şey nedir? Tefelne. Niye? Orada aynül fiil sadece gitmiş. Aynül fiil niye gidiyordu? Çünkü re harfini atıyoruz. nedir? Tereynedir. nedir? aslı. Tereyne. Bakın. Tereyne. Tef'alne. Tereyne. Ha oradaki hemzeyi atıyoruz. Tereyne kalıyor. Tereyne. Hemzenin fethasını makamına veriyoruz. Hemzeyi atıyoruz. Tereyne kalıyor. Vezni nedir? Tefel nedir? Tefelne. Faul fiil var. lamul fiil var. Sadece aynı fiil gitmiş. Tefelne oldu. Evet bunu da anladınız inşallah. Demek ki ve ittefaka fi hitabil müennesi lafzul vahideti vel cem'il müennesi ee, bayanların muhatabında müfred ile cem'i müennesin lafzı aynıdır. Ama lakinnel vahide tabi takdir de şu lakinnel vahidete vahidenin vezni nedir? Tefey nedir? E, vel cem'a cem'en vezni nedir? Tefel nedir? Fe iza ne zaman ki emerte emredersen. Minhu ondan. Yani bu ra'a yer'a'dan emir yaparsan. Ra'a yer'a'dan emir yaparsan. Kulte alel asli. Aslı nedir? Ter eyyudur değil mi? Yer eyyu, ter eyyu. Ter eyyudan yapıyoruz. Tay atıyoruz. Ter eyyu. Tay atınca hareketsiz hareketsizre karşımıza çıkıyor. Mecbur hemze-i vasıl getiriyoruz. Aynı feli fethali olduğu için kesreli bir hemze-i vasıl getiriyoruz. Ir e yu oluyor değil mi? Ir e yu Ha, e, nakıs hükmünü de icra ettiğimiz için cezm için lamül feli atıyoruz. Ir e kalıyor değil mi? Aynen ir irde gibi. Bakın ter terdeyu aynen ir irde bu da ir ir'e oluyor. Asıl üzere yaparsak yani ra'yı atmadan bakın. Ra'yı atman. Ter-e yudan yaparsak ir-e olur. Ha kulte alel asli. Asıl üzere dersin ir-e. Ke ir-a gibi mesela. Aynı ra'a yer'a gibi veya rad, radya yarda. Yardanın emri gibi. Ir-a. İr'a yani çobanlık yapma anasına. İr'e yani gör. Ve alel hazfi. Peki hazıflidan yaparsak mesela teradan yaparsak. ter Ter'eyüden değil de teradan. Yani hemze gitmiş. Ha, o zaman ne yaparız? Tera. Ta'yı attık. Ra kaldı. Cezm için sondaki elifi de attık. R kaldı. Tek harf üzere. R. R yani gör. Ha, ve alel hasfi R. Hazf e, aslından yaparsan, hazfli aslından yani ra'nın atıldığı şey hemzenin atıldığı asıldan yaparsan R olur emir. Ve yelzemuhul ha'u. Biliyorsunuz tek harfli oldu mu ha gerekir. Hani vakıfta durabilmek için. Vakıf yerinde durabilmek için bir ha lazım. Ve yelzemuhul ha'u fil vakfi fetekulur reh. Reh dersin tesniyesi reya olur. Bunu biliyorsun. Aynen irde gibi çekiliyor. Bakın irde tabi burada d'nin yerini irde'nin d'sinin yerini ne tutuyor? Re tutuyor. Re, reh. Müfred bu. Reh. Reya, rev. İrde, irde, irdev gibi. Dikkat edin. Reh, reya, rev. Rey, reya, reyne. Bunların aslını inşallah yapabilirsiniz. Mesela reya neden yapılmış? Tereyani'den yapılmış. Tabi burada hemzesiz Hemzesiz aslını söylüyorum. Tereyani. Revneden yapılmış. Terevneden yapılmış. Tereune. Tay atık, revne kaldı. Nunu atık, rev kaldı. evet. Rey neden yapılmış? Terey neden yapılmış? Reya tereyani'den yapılmış. Reyne tereyne'den yapılmış. Biliyorsunuz bunları artık. Ve bit tekidi. Tekid ile reyenne. Re'dir ya. Reyenne. Ya niye geri geliyor? Uğzu'da dedik ya ve benzerinde başka bir sigada da dedik ya. İşte re'dir ama nuni tekit geldiği zaman lamül fiil geri geliyor. Cezm için giden o lamül fiil. Hani müfrette de e, fetha geri, şey, hareke geri geliyor. Mesela unsur, unsuren ne oluyordu? Bunu biliyorsunuz artık. Reyen ne oluyor. Reyanni tesniye, revunne. Buradaki vav niye atılmıyor? Çünkü atılsa damme yok. Onu gösterecek damme yok. Revunne. Revunne'nin aslı ne? Revun. Revunne'nin aslı rev. Yani nuni tekit gelmeden önce rev idi ya. Nune tekit gelince raun raunne oluyor. İltikay sakinen oluyor. Mecbur vava hareke veriyoruz. Damme veriyoruz. Raunne. Çünkü vavı atamayız burada. Vavı atarsak e, renne olur. O zaman cem'a delalet eden bir şey kalmaz. Yani muavun makabli de dammeli e, burada damme yok. Vavı gösterecek bir damme yok. Onun için raunne oluyor. Rayinne müennes. Rayinne. Rayanni tesniye-i müennesi muhatabe. Reynanni Reynanni cem'i müennes muhatabe. Ve bil hafifeti nuni hafife gelse reyen. Reyen, revun, reyin. Biliyorsunuz tesniye ve cem'i müennese gelmiyor. Sadece reyen, revun, reyin. Fehuve ra'in ismi faile geldik. Yeter olsun o da yarına kalsın. Yarın inşallah mehmus konusunu bitireceğiz. Bugünkü dersimiz bu kadar olsun. İbareyi okuyorum. Ve ve'a ye'i ke veqa yeqi. وأوى يأوي أيان كشوى يشوي شيئا والأمر إيوي كإشوي ونأى ينأى كرعى يرعى وكذلك قياس رأى يرعى لكن العرب قد اجتمعت على حذف الهمزة من مضارعه فقالوا يرى يريان يرون ترى تريان يرين ترى تريان ترون ترين تريان ترين أرى نرى واتفق في خطاب المؤنس لفظ الواحدة والجمع المؤنس لكن الواحدة تفينا والجمع تفلنا فإذا أمرت منه قلت على الأصل إرآ كإرعاء وعلى الحذف الراء ويلزمه الهاء في الوقف فتقول ره ريا رو ري ريا رينا وبالتأكيد رينا ريان رون رينا ريان رينان وبالخفيفة ريان رون رين